musibatana fi dinina ya Allah usije ukajalia mitihani yetu ni katika dini yetu almasaibu ibadallah tusibu linsan misiba na mitihani inampata mwanadamu na kupatwa na mitihani ni sehemu katika maisha ya mwanadamu lakini mitihani inaweza kumpata mwanadamu katika mali yake au mtu akapata mitihani katika mwili wake au kwa familia yake, mke wake na watoto wake. Wa kullu hadhihi almasaib tahunu amama musibati din. Lakini misiba hii yote, misiba katika mali, katika nafsi, katika maradhi na vitu kama hivi, misiba yote hii na mitihani ni midogo sana ukifanya mukarana na ukalinganisha na msiba katika dini ndugu zangu katika iman faman usiba fi dunia kama mtu anakadiriwa mtihani katika mambo yake ya dunia labda mtihani katika mali mtihani katika nafsi kwa kuondokewa na vipenzi wake mtihani wa kupatwa na maradhi na mitihani mingine mingi katika mitihani ya dunia itakuwa mtu huyo ameondokewa na jambo katika mambo ambayo tunasema Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria ni makadiri za Allah subhanahu wa ta'ala zimempitia lakini pamoja na kusibiwa na mitihani hii idha sabara wahtasaba ajrahu ala Allah fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yuthibu pindi anapotambua kwamba huu ni mtihani nimeletewa na Allah akawa na subira juu ya mtihani huo wastarja na akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un basi Allah subhanahu wa ta'ala huwa anamwandikia malipo juu ya msiba wake huo uliompata ndugu zangu katika iman miongoni mwa aqwalu salaf ridwanullahi alaihim ajma'in kuhusiana na swala la mtihani na misiba inapomkuta mu'min yamenukuliwa maneno ya al-Qadhi Shuraih radiyallahu anhu anasema inni la usibu bi musibatin fa ahmadullaha alaiha arba'a marrat asema hakika mimi ninapopatwa na msiba ninapopatwa na mtihani katika mitihani ya Allah jalla wa ala huwa namshukuru Allah mara nne juu ya msiba huo Namna ya kwanza, ahmaduhu alaiha idh lam takun a'zamu mimma hiya, namshukuru Allah kwamba mtihani aliyonikadiria sawasawa, we ni mtihani katika mali au ni mtihani katika nafsi au ni mtihani wa namna yoyote, namshukuru Allah kwamba hakuujalia ni mkubwa kuliko huu, kwa sababu vyovyote utakavyokutwa na mtihani Hapana shaka wako waliokutwa na misiba na mitihani mikubwa kuliko ya kwako. Kwa hiyo unawajibika kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba amekupa mtihani ambao sio mkubwa, ni wa kawaida. Lakini asema wa ahmaduhu idh razaqani as-sabru 'alayha. Na huwa ninamhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala pale ambapo amenijalia kuwa na subira juu ya mtihani huo. Kwa sababu ninatambua pindi ninapokuwa na subira katika mtihani Allah subhanahu wa ta'ala ananipa badala na hasa kama alivyoelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam pindi mtu anapopatwa na mtihani akasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun akaukabidhi mtihani ule kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah humpa iwadh humpa badala iliyokuwa nzuri kwa mtihani uliyomkuta lakini asema jambo la tatu wa ahmaduhu alaiha idh lam takun fi dini na hapa ndiyo mahalu shahid ninamhimidi Allah kwa mtihani ulionikuta kwamba Allah hakujalia ni mtihani katika dini yangu idh inna a'zama musibatin musibatu din kwa sababu ndugu zangu msiba uliokuwa mkubwa ni msiba katika dini misiba mingine yote ina badala ina iwadh lakini msiba katika dini hauna badala ibadallah walmasaibu fi din misiba katika dini wameigawa na wachuoni namna mbili msiba wa kwanza imma an yubtala almar'u bilmaasi anaweza kujaribiwa mtu akapewa mtihani katika maasi akawa ni mtu wa maasi ya labda kuna maasi fulani yamemganda anadum nayo wala hayaachi huu ni mtihani ni msiba wa kwanza huu katika dini kwamba mtu Allah amempa neema ya dini lakini amempa mtihani wa kuishi na kudumu katika maasi akiliacha kosa lile analirudia tena anajitoa analirudia tena anatubia anakuwa ni mwenye kudumu na hayo maasi waliaadhu billah mfano mzuri anaweza mtu kuwa ni mtu mzuri ni muislam ni mtu wa ibada lakini amepata mtihani wa kula haramu pamoja na ibada kubwa anazoishi nazo anazozifanya lakini maisha yake anakula haramu na tunafahamu ndugu zangu katika imani yeyote mwenye kula haramu Allah subhanahu wa ta'ala hampokelei dua yake kwa hiyo mwenye kudumu na haramu la tustajabu lahu da'wa lakini mtihani wa pili qad yubtala almar'u bima huwa a'zamu min dhalik min ash-shirki wal-kufri wan-nifaqi wal-'iyadhu billah Anaweza mtu kutahiniwa mtihani katika dini akawa ni mtu mwenye kudumu na shirki, ni mtu mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, au akafanya mambo katika mambo ambayo ni kufru au mambo katika mambo ambayo ni nifaqi, wal billah. Hii ni mitihani katika dini. Fahadhihi ibadallah, mitihani hii katika dini, ndugu zangu, muhlikatun kama anna almauta yuhliku albadan ni mambo yanamwangamiza mtu, ni mambo yanaangamiza dini ya mtu kama ambavyo mauti yanauangamiza mwili. Yo Mtume sallallahu alaihi wasallama akawa akimwomba Allah wala taj'al musibatana fi dinina ya Allah usijalie mitihani yetu unayotupa ikagusa dini yetu kwa sababu dini ndiyo aghla ma yamliku insan ndiyo kitu cha thamani pekee anachokimiliki mwanadamu ukiondokewa na iman ukiondokewa na aqida as-sahiha ukiondokewa na dini hakuna chochote ulichopata hata kama utaipata dunia na vilivyomo lakini wewe umepata hasara ndugu zangu katika imani yambaghi lilmu'min kwa maelezo haya yatakikana kwa muislamu mu'min idha raa mubtala atakapomuona mtu